Prieks jūs visus redzēt. Kā jūs jūtaties? Drīz es jums uzdošu jautājumu. Vai Dievs ir bijis labs jūsu dzīvē šonadēļ? Kurš to var pateikt pats ar roku? Nu, tad jau ir vērts viņam pateikties, ne? Uh, un tie, kas varbūt nedomā, ka ir bijis labs šonadēļ, tad padomā tikai par šodien. Tu elpo? Jā, es redzu, ka visi tāda rozā krāsā, tas nozīmē, ka elpo. Uh, Nav neviens zilā krāsā. <laughs> Niks vienīgais ar džempers zilā. <laughs> Bet uh, tad par to jau vien tev jāpateicās. Tas nozīmē, ka Dievs tev ir devis šo jaunu dienu, kur tu viņu vari slavēt, tu viņu vari izdzīvot, piedzīvot un vienkārši būt, vienkārši būt viņa bērns. Un tas ir tik brīnišķīgi. Uh, es gribētu no sākuma, uh, it kā ir tā, ka mēs nākam slavēt Dievu, mēs nākam, mēs Tā kā, zinām, mērā jūtamies, ka mums ir jāaizmirst pilnīgi savas visas vajadzības, un mēs tur nākam, mums tagad jāatrod kaut kādi spēki vai, vai, vai enerģija, kā mēs varam ā, Dievam dodu godu, godu. Ja? Bet ā, īstenībā ir tā, ka Dievs jau redz mūsu vajadzības. Es gribētu nākt ar mūsu vajadzībām uzreiz jau pie paša no paša sākuma aizlūk pa vajadzībām vienkārši. Ā, ja tev ir kāda vajadzība, nu viņa vārdā varbūt nav jānosauc, bet ja tev ir vajadzība, lai Dievs darbojas tavā dzīvē kaut kādā sfērā, vienalga, kurā, tu pacel roku Es ceļu roku arī, jā, starp citu. Um, es zinu arī, ka uh, gaļa ģimenē ir vajadzība šo arī šajā brīdī tieši viņa slimnīcā. Uh, tāpēc es gribētu aizlūgt par Ivitu, uh, ka mēs varētu arī tagad aizlūgt šajā brīdī viņa tieši slimnīcā. Un, un, un, un vēl kāds ir, kas ir, par ko vajadzētu aizlūgt? Par Aevi. Par ko? Labi ir viņa. Normunds. Dievs tad dzird visus šos vārdus, šīs situācijas. Revart. Klēps. Klēps, Evart. Dinai klēps. Esterē klēps. Tad ritīgi, lai to klepus monstru dabūja prom no škuldīgas, vispār ār, ārāk no kuldīgas, ja? Par Simonu, Simonu, par ģimenēm. Nedz, mēs visi šīs lietas varam nespēt Dievu. Ļoti jauki. Ziniet, kā es gribētu izdarīt? Varbūt mēs varētu piecelties. Un, un, un, un. lūksim. Jā, es domāju, tu dzirdēji tās vajadzības un arī tās, kuras uh, tu konkrēti nosauc, tās arī uh, pacel pie Dieva. Viņš dzird. Uh, nav tā, ka mums ir kaut kā jāiztīra mākoņi un kaut kā jādara kaut kāds rituāls. Uh, Viņš jau ir šeit, viņš ir bijis īstenībā šeit pirms mēs esam atnākuši, un, un viņš vēlās mums dzirdēt mūsu balss, jo... Un pats galvenais atceries, ka Dievs visu kontrolē, visu. Un ka Dievs nekad nav um, pazaudējis nu, kontroli pār kaut ko, ka viņam bijusi panika vai stress. Iedomājies, Dievs nekad nav stresā. Tas tā wow. <laughs> Mūsdienā īpaši netipīs to, ka tādu redzēt cilvēku, kurš vispār nekad nav stresā. <laughs> Bet... Um, Dievs nav stresā. Un īstenībā viņš saka tā, nes tās vajadzības pie manī, tad pienesiet visu šīs zūdīšanās, visu šīs problēmas, visu šīs situācijas pie manas lūkšanā nesiet. Un Dieva vārds saka, ka pretī viņš dod mieru, kas ir pārpa saprašanu. Tas nedozīmē, viņš nesola, viņš nesola, es atrisināšu tūlīt ar tavu lūkšanu, viss problēmas būs atrisināts, bet viņš dod mieru. Un miers ir tas, kas mūs iztur caur tām vētrām, tas ir kā tāds ainkurs, kas tur mūs. Un, un, Pēc paceltās vajadzības pie Dieva, lai vai kāds viņas ir, varbūt tev liekas smieklīgi, ir bērni vai cilvēki, kas lūdz par saviem suņiem vai kaķiem. Tā arī nav smieklīgi Dievam vai lūkšana vajadzība. Viņš dzird un viņš redz. Tā kā lūksim, ja? Dargais Jēzus, Tev pateicos, Dievs, kad um, Tu esi dzīves. Visvairāk par to es pateicos, Dievs, ka mēs nepielūdzam kādu statuju, vai kādu augstāku spēku, vai kaut kādu nenoformulētu būtni, vai kaut ko, kas ir visums kaut kāds, bet mēs pielūdzam dzīvo Dievu, patieso Dievu, Jēzus Kristu šajā vietā. Vienīgais, kurš ir Dievs, vienīgais, kurš ir cienīgs saim slāvu un pateicību. Un paldies Tev, Dievs, par patiesību, par to, ka visi Tavi ienaidnieki tiks nolikt zem Tavām kājām, Dievs. Un nāk diena, kad visi ceļi, visas mēles apliecinās, ka Tu esi kungs, ka Tu esi pasaules glābējs, ka Tu esi kungs, Dievs. Un es Tev pateicos par to. Un Dievs, mēs Tev pateicamies arī to, ka Tu esi teicis, ka Tavs nams ir lūkšana nams visām tautām. Lūkšana nams, Dievs, Tu vēlēs dzirdēt šīs vajadzības, Tu vēlēs šo sadraudzību ar mums, Dievs, mēs to arī šajā brīdī arī meklējam, Dievs. Mēs meklējam Tev, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam nākt pie Tevs. Paldies, ka Tu mūs vienmēr uzklausi. Un visvairāk es pateicos par to patiesību, Dievs, kad, ka, ja es Tu teici, Dievs, kad ik viens, kas nāk pie Tevis, un tas nozīmē, ka Tēvs Tev tos cilvēks ir devis, un tos, kurus, kuri nāk pie tevis, tu nekad, nekad, nekad neatraidīsi. Paldies Tev, Dievs, ka mēs esam Tavās rokās, un neviens mūs nekad neizraus no Tavām rokām. Paldies, ka tas ir Tavs vārds, tas nav mūsu izdomājums vai mūsu jūtas vai emocijas, tas ir Tavs nemainīgais vārds, kas mums to pasludina šajā rītā, un to pasludinās arī rīt un parīt un aizparīt, un, Un visu mūsu dzīves dienu šis vārds būs, kas būs paties, un uz to mēs arī ceļam šīs lūkšanas šodien. Uz to mēs arī lūdzam, par, uz to mēs arī stāvam, Tēvs. Un mēs iestājamies par šīm vajadzībām, Dievs. Tu redzi, tu dzirdēji katru vārdu, kas tik nosaukts, Dievs. Tu dzirdēji un tu redzi, kur šie cilvēki ir. Tu redzi šīs situācijas, Dievs. Un mums ir vajadzīgs Tavs brīnums, Dievs. Mums ir vajadzīgs Tavs brīnums, Tēvs. Un mums ir vajadzīgs Tavs pieskāriens. Mums ir vajadzīga Tava apciemošana, Dievs, kungs. Jo tur, kur tu esi, Dievs, tur ir mieši, tur ir mīlestība, tur ir prieks, tur nav problēma, Dievs. Un es Tev pateicos. Es Tev pateicos arī to, Dievs, ka mēs varam lūgt. Un es ticu, Dievs, ka Tu dziedini, Dievs. Un šajā brīdī es gribu lūgt par visiem, kas ir slim. Es gribu aizlūgt par īvitu gailu, Dievs. Es gribu aizlūgt par šīm sāpēm, Dievs. Paņem tās nost, Dievs, lai kas ir tā cēlons dziedina Tēvs. Šajā pašā brīdī, Dievs, piecel viņu no šīs slimības gultas, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, lai jau šodien mēs viņu varam redzēt mūsu vidū, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Tev slavējot, Tev pateicoties, Dievs. Es Tev pateicos, kungs Jēzus. Es Tev lūdzu arī par Evartu, Dievs, arī par Dinu, par katru vienu, kam ir vēl klēps un kādas slimības, par Esteru, Dievs, lūdzu, kungs, par katru vienu, Dievs, kas, kas cīnās ar kādām iesnām vai klēpu, Dievs. Es lūdzu pilnīgi dziedināšanu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, Dievs, ka Tu esi varens, Dievs, ka Tu esi pār visam. Paldies Tev, Dievs. Mēs Tevi slavējam, mēs Tev pagodinam, Dievs. Mēs visu šīs vajadzības noliekam tavās, tavā priekšā, Dievs. Lai liels vai mazs Dievs, kādam varbūt ir vajadzīgi finansiāls brīnums, Dievs, lūdzu, kungs arī to. Es lūdzu, Dievs, par, par dziedināšanu, Dievs, arī no bailēm, Dievs, no, no, no visām citām lietām, Dievs, ko ienainieks met, Dievs. Un jo Tu mums neesi, Dievs, baļgāri, bet Tu spēka, saldības, mīlestības gāri, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Mēs uz to arī paļaujamies, Tēvs. Un šodien mēs gribam nākt Tavā priekšā, Tev slavēt un Tev pateikties. Nevis par tām lietām, ko Tu vēl dosi rīt vai šodien, Dievs, bet par tām, ko Tu jau esi devis. Un to ir tik daudz, to ir tik daudz, Tēvs. Un paldies Tev par to visu. Mēs Tev slavējam, pateicamies. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Teiksim. Senhor, ārkārtīgi svētī šo valsti. Īstenībā man nebija šodien jāsludina, bet lieta ir tāda, kad otrdien no rīta man nāca <clears throat> Dievu vārds. Svētais gars spēcīgi runāja uz manīm. Pilnīgi iekšā viss mutuļoja un es sapratu, kad, kad Dievs grib, lai es šo vēstu. Tā kā nes draudzēju un tika izmainīts grafiks – Un es ticu, ka šī vēsts, brīnišķīgs darbs darīs šodien pie jums. Es ticu, ka svētais gars kaut ko grib darīt šodien draudzē. Es ļoti ticu, jo tas darbs, ko mēs šeit darām, mēs nestāvam savā spēkā. Mēs nesludinām no sevis, bet svētais gars runā caur mums. Un es ticu, ka viņš grib, viņš grib ievies mūs jaunā, jaunā sezonā, Viņš grib kaut kādas lietas no mums vienkārši paņemt prom. Un es aicinu, ka mēs ik viens, ko Dieva svētais gars man atgādināja, kā rakstīs Jāņa atklāsmes grāmatā, ka mausas dzirdēt, lai dzird, ko gars saka draudzē. Izbāz, izvalsos korķis ārā no savām ausīm un ieklausies tiešām spēcīgi savā, savā sirdī, ko Dievs tev runā. Tas ne tikai šajā dievkalpojumā, bet vispār, jo svētais gars atgādināja, kad ir ļoti, ļoti nopietni jātiecās pret vārdu, ko, kas tiek sludināts. Un lai mēs neesam tikai vārdu klausītāji, bet lai mēs esam arī vārdu darītāji. Es aicinu, ka mēs varam vienkārši piecelties un lūksim pa vārdu. Dargais Tēvs, mēs Tev pasakamies, kungs, par šo laiku. Tēvs, paldies par, par Tavu vārdu, kungs, ko Tu gribi nodot draudzēji. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu drosmi, dod man drosmi sludināt. Es lūdzu, kungs, lai nekas vispār nav no manis, bet lai Dievs Tavs vārds, kungs, spēcīgi nāk caur manis, kungs, kā caur kanālu, uz draudzi. Tās mums vajag atklāsums no Tevs. Mums vajag Dievs jaunu spēku. Mums Dievs vajag gudrību no Tevs, Tēvs. Es lūdzu Dievs, lai ik viens, kas šeit sēž, Dievs, mēs kā draudz, lai mēs esam tie, kas sadzird, ko gars saka draudzē. <clears throat> Tēvs, es ļoti lūdzu, lai mūsu sirds nav aizdarīts un nocietināts, bet ka mēs, kā stāv rakstīts, ka Tu, Jēz, nāc un klauvē pie mūsu durvīm, un kas atver, Tu pie tā ej un tur mīlest. Es lūdzu Dievs, lai šī draudz būtu tā, kas vienmēr Tev durvis atver, un arī caur šo vārdu, Tēvs, es Tev lūdzu, lai Tu aizskari ikvienu, Tēvs. Tavs vārds ir paties. Šī draudz ir Tava, Tēvs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai mēs Tavu vārdu pieņemam, lai mēs ticam, kungs, to, ko Tu sludini, to, ko Tu saki, Tēvs. Un, lai Dievs mēs augam caur Tavu vārdu, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tavs vārds tiek svētīts. Jēzus vārdā. Āmen. Varat sēsties. <clears throat> Svētais Gars atklāja ļoti, ļoti tādu nopietnu tēmu, ar ko mēs ikdienā kristieši saskaramies, un arī mēs Dievu mājas draudzējā ar to saskaramies un ik viens savā dzīvē. Svētais gars atklāja, ka mēs ikdienas atrodamies cīņās un esam kaujas laukā. Un vislielākās cīņas, ar ko mēs cīnamies, tā ir, tās ir bailes. Tas ir bailes, ar ko mēs ikdien cīnamies, un sēties, kas atklāja to, ka nebūs tikai viena cīņa, ar ko mēs cīnamies, bet mēs esam kaujas laukā. Un bailes var būt dažādas. Bailes ir mūsu personīgā dzīvē, bailes ir pār mums kā par Dievu kalpiem. Un sātans ļoti to māk izmantot. Un Dievs, ko man atklāja, kad viņš bija paredzējis, ka bailes nāks un ka sātans ar bailēm vienkārši mēģinās apspies Dievu tautu. Un bailes sākās jau no, no Ievas un Ādama laikiem, kad viņi grēkoja, kad viņi slēpās, no Dieva, kad viņi šajā ābolā iekodās. Un kad Dievs teica, kur tu esi, nāc ārā, bet viņi baidījās no Dieva soda. Bailes ir nākuši visu laiku caur veco derību, jaunajā derībā <clears throat> un pie visiem Dieva lieliem vīriem. Ik viens ir baidījies no kaut kādām lietām, un sātans to spēja ļoti labi izmantot un manipulēt ar mums, kā ar Dievu kalpiem. <sighs> Es, at, es aicināšu, ka mēs atveram Jāņa atklāsums grāmatu. Jāņa atklāsums grāmata, 21. nodaļa, no 6. panta līdz 8. Šis bija, šis bija vārds, ko Dievs man deva, un, un es sapratu laika gaitā, kad Dievs vienkārši man gatavoja šim vārdam. Es sapratu, ka tēma ļoti nopietna, un Dievs ļoti mūs tagad, tas ir tā kā trauksmes signāls, Dievs mūs brīdina šajos pēdējos laikos, kas notiks ar bailīgajiem. Un es aicinu, ka mēs lasām. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izlāpušam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas tu iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem, slepkavām, netikļiem, burviem, alku kalpiem Un visiem melkuļiem būs savas daļas, sēra uguns jūrā, tā ir otrā nāve. <clears throat> Jūs redzat, kad, ko Dievs uzsver? Dievs uzsver to, kad viņš mums dos dzīvības ūdeni, no kā mēs varam dzert, bet ir rakstīts, kas uzvar. Kas uzvar, tam es došu dzert no dzīvības ūdens, no dzīvības avota. Bet pirmais vārds uzreiz bailīgajiem. Un Dievs negrib, ka tu kā, kā viņa tauta staigā bailēs. Dievs grib šodien tevi atbrīvot no bailēm. Es zinu, ka vārds ir diezgan tāds ļoti nopietns un smags, bet mēs ar šo vārdu mēs iesim sludināšanas daļas otrajā, otrajā posmā, un tā būs uzvara. Mēs iesim uzvarā. Dievs grib šodien tevi atbrīvot no bailēm, bet tev pašam ir, Dievs tev dod iespēju, Dievs dod tev vārdu, Dievs dod tev savu dēlu, bet tev pašam ir jāpieņem tā izvēle. Tev pašam ir jātic, tev pašam būs jāatzīst. Mēs otrajā daļā būs tāds praktisks, praktisks uzdevums, bet Dievs grib šodien tev dziedināt. Dievs grib šodien tev atbrīvot. Jo es ticu nevēl tā šis vārds nāca tieši šonedēļ, un ka Dievs grib pēc iespējas ātrāk, lai, lai viņi draudz to dzird. Un Ar bailēm mēs saskaramies ikdienas. Šodien pieņemsim, man bija jābūt sludināt, un šī ir otrā reize, kad tad, kad es braucu sludināt, notiek kaut kas manā ģimenē. Pirmā reize mūsu dēlam uznāca lēkuma pirms sprediķa. Tagad uh, mūsu sievai veselības problēmas ar grūtniecību, kuru uh, brauc uz slimnīcu, uh, pilnai sistēma, kad uz robežu, un mēs varam pazaudēt bērniņu vai nē. Tas viss nāk pēdējā mirklī, un tad, kad tev ir jābrauc, kaut kas jādara Dievu darbā, Kaut kas ienāk tevi iekšā, satricina, grib ienest nemieru, grib ienest bailes. Sākumā mēs, tā kā ienāca tāds nemieris, bet mēs sapratām, ka Dievs mums izved caur, caur šo vārdu, kad mēs gatavojamies, mēs arī savā ģimenē to praktizējām viens uz otru, un mēs sapratām, ka nē, ka mums ir jāstāv pāri. Ik viena situācija mūsos ienesīs kaut kādu nemieru, ik viena situācija mūsos ienesīs kaut mazākās bailes. Un caur to, ka mēs atveram prātam savus durvis, ar ko sātans visbiežāk ar mums strādā, tas ir prāts. Mēs ienesam viņu iekšā, savās jūtās, un tālāk jau tas iet jau kā gribas izpausam, kā, kā rīcība. Bet mēs zinājām, Dievs, ja tu man esi iedevis vārdu, ja tu gribi, kad es esmu šeit un sludini, kas var notikt nekas? Pirmais jau tas, ka mēs baidamies no, no visām dzīves grūtībām. Viens, ko Dievs man parādīja, Mēs ik viens strādājam. Kaut kādas lietas mēs darām. Mēs strādājam algot darbu. Un brīžos ir tādas lietas, ko mums ir jānostājas izvēles priekšā. Vai mēs to darbu daram atbilstoši Dievu gribai vai nē, vai mēs daram pareizi vai nē. Un tad ir tā, ka tev ir jāizvēlās. Vai nu tev darba devējs uzdod kaut kādu uzdevumu, kur ir apslēpts grēks, kur ir netaisnība. Un ja tu gribi to darīt, ja tu gribi palikt darbā, tad tev tas ir jādara. Ja nē, tu tiks atlaists. Un brīžos tās ir tās lietas, no kā mēs baidamies. Mēs baidamies, kad es pazaudēšu darbu, kad es pazaudēšu savus ienākumus, ka es nezināšu, kā nomaksāt maksājumus, kā nomaksāt kredīti. Un es vienkārši pakļaujos, pakļaujos grēkam, es piekrītu darbdevē rīkojumam, un es izpildu to darbu, bet manī ienāk, caur, man, caur manām bailēm, ienāk grēks iekšā. Un grēks tā ir netaisnība, un grēka alga ir nav, kā Bībala māca. Tā ir viena lieta, ko Dievs man ļoti spēcīgi atklāja. Otra lieta, kāpēc mēs baidamies pie cilvēkiem klāt? Kāpēc mēs baidamies ar cilvēkiem izrunāties, ja mūsu starpā ir notikuši kaut kādas pārpatumi, kaut kāda aizvainojuma? Kāpēc mēs neejam klāt un neizlīkstam? Kāpēc? Kāpēc mēs baidamies pie cilvēkiem uz ielas klāt, vienkārši draudzēties. Kāpēc mēs dra negribam draudzēties ar saviem rad radiem, tuviem cilvēkiem? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs baidamies viņus pielaist iespējams sev tūl klāt, jo mēs bērnībā iespējams esam sāpināti kaut kādās lietās. Kāpēc mēs baidamies uzticēties Dievam? Tāpēc, ka mēs esam baidījušies no savu tēvu, ka mēs nespējam viņam uzticēties, mēs nespējam uzticēties Dievam. Kāpēc mēs Baidamies dod desmito tiesu, draudz. Šis bija spēcīgi vārds, kad eh, vakar es pirms gulētiešanas man vienkārši gāja šīs tēmas cauri manām smadzenēm. Un vien, viena lieta, ko Dievs man skaidri parādīja, kāpēc, draudz, kāpēc vispār kristieši baidās dod desmito tiesu? Tāpēc, ka mēs baidamies, ka mēs paliksim bez kaut kādiem ienākumiem, mēs baidamies, kā mēs nomaksāsim kredīts, kā mēs nomaksāsim maksājumus, un mēs vienkārši, labi Dievs, kaut kad jau uz priekšu es tev atdošu to parādu, ja? Bet Dieva vārds saka, nē, pārbaud man, Dievs saka, pārbaud man. Un tad mēs, mums kaut kas sāk neveikties, mums sāk krist no rokām ārā, un man patīk tāds viens teikums, kas gājas par kristīgo rādio, ja tu neiedod desmito tiesu, tad tavā kabatā būs caurums. Viss tā naudiņa, ko tu esi, neesi atdevis Dievam, kas viņam pienākās, tava nauda vienkārši izskatīs kā caurā kabatā. Un tas ir tas, ko sātans cenšas mūsos iedvest caur šīm bailēm. Viņš mēģina mūs uzlikt kaut kādu masku virsū, lai mēs beigās saceltos pret Dievu, ka mēs beigās sākt vainot Dievu. Dievs, kāpēc? Kāpēc tu esi man atstājis? Kāpēc tu man esi pamets? Kāpēc man nav pietiekami finanses? Es taču tev kalpoju, es taču tev mīlu, ja? Bet īstenībā mēs nedaram to, ko Dieva vārds mums pavēl, ko Dieva vārds mums saka. Un tas ir tas, ko, kur mēs arī baigi tiekam īstenībā maldināt. Nākamā lieta, ko, ko Dievs man atklāja, kāpēc mēs, kāpēc mēs baidamies liecināt pa viņu darbiem. Kāpēc mēs baidamies iznākt draudz priekšā un dot liecību to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Tāpēc tev bailes ir, ka tu ne tā izteiksies. Vai tev bailes ir, ka tu varētu noģīpt? Vai tev bailes ir, ko citu par tev padomās? Tās ir vēl viens bailes, ko sātens atkal mūsos ir ielicis, kur viņš mūs mēģina sasaistīt, lai mēs nepagodinātu Dievu. Tā ir viena lieta. Nākamā lieta ir, kāpēc tev ir bailes pasludināt Dievu vārdu? Kāpēc tev ir bailes iet un sludināt evaņģēli? Kāpēc tev ir bailes pieiet saviem tuvākiem pateikt? kāds ir Dievs, ko Dievs dara. Tev bailes ir, ka tev atraidīs. Atkal tev bailes ir, ka tu ne tā pateiks kaut ko. Un šīs ir tās lietas, lai mēs sēdētu. Sēdētu un neaugt. Un man patīk tas pagājuši nedēļ, ko mācītājs Agars sludināja, kad sātens iemidzina draudzi. Sātens iemidzina mūs katru, pagul, viss jau būs kārtībā, ja? bet tai brīdī atnāk postītāja lapas un izpost. Un Šis ir tas, šī tā malda vēsts, ko, ko vēlns cenšas ienes draudzē iekšā, ienes katrā ticīgajā. Būs jau labi, būs savs laiks, ka tu varēsi iet un kalpot un viss būs kārtībā. Atnāc labāk nosēd draudzē, pasēd, piecelies, jā, paslavē, palas vārdu, jā, un viss aizmirs par to. Nē, mīļie, tā nebūs. Dieva vārds mums to nemāca. Un Un viena lieta ir tas, ko, ko svētais gars man atklāja, ka bailes nenāk viens pašs. Bailes darbojas roku rokā ar kaut kādu lietu, kas veicina vēl lielāku mūsu nospiestību. Un brīžos ir tas, es zinu, ka man pašam ir bijis, ka es esmu strādājis. Man ir bijis uh, Nikans priekšnieks, <clears throat> un ko es esmu darījis. Es zinu, ka man viņa priekšā būs jāatskaitās par kaut kādiem rezultātiem. Un, un nu, kaut kāda apstākļa dēļ Vienkārši nav sanācis. Un es zinu, ja es, viņš man prasīs atskait. Un es zinu, ja es nebūšu to izdarījis, viņš uz manīm bļaus. Viņš uz manīm bļaus, ārdīsies, runās sliktiem vārdiem. Un sākumā es to pacietu, beigās es vienkārši negribēju nu, izjust tās sāpes, tās bļaušanas. Un manī ienāca meli. Caur bailēm es attaisīju durus meliem, kas ienāca manī, un tad, kad viņš man prasīja atskaits, Tad es viņam vienkārši teicu, nu, viss jau ir baigi labi, viss ir kārtībā. Īstenībā nav kārtībā. Nav kārtībā, es esmu melojis Dievu priekšā, es esmu baidies, es esmu melojis, bet īstenībā tās lietas jau nav izdarīts. Un pēc tam tā patiesība jau nāk gaismā. Un tad ir vēl trakāk, tad ir vēl trakāk, un tad nāk dusmas ārā, jā, un tad nāk neapmierinātība, kurnēšana, rūktums. Tā ķēda aiziet bailes, tas tā kā lokomotīva bailes, un viņi vēl, ka sevim līdz pārējos viss visu postu lietas. Grēks ienāk lielā daudzumā uzreiz iekšā. Un šodien tu vari sev, es nezinu, kāda ir tava dzīve, bet tu zini pats savu dzīvi, tu zini, kas ir tās lietas, kas tev sasaist. Kas ir tās lietas, kas tev sasaist caur bailēm? Bailes var būt attiecībās, ka tu baidies izrunāties ar sievu, vai sieva baidās izrunāties ar vīru, ka notiks pārpratumi, ka nesapratīs, ka sāksies bļaušanas. Es nezinu, bailes var būt no sāpēm. Tā kā sievai Viņi atzina, viņi nes Dievu priekšu, viņi atzina, man ir bailes pazaudēt bērnu, man ir bailes no sāpēm. Un sātans to provocē. Sātans nāk iekšā un kājas tikai tev iekšā. Tik met ogles klāt bailēm, ja? Un bailēm tev ienāk nedrošība, kurnēšana, tev uznāk jau apātī jau pret uh, visu, ko tu dari Dievu, Dievu labā, tev pazūd jau uh, vēlēšanās lasīt Dievu vārdu, tev pazūd vēlēšanās lūgt, tāpēc, ka tu jau esi sasaistīts. Un viss. Un sātans ir gūs uzvaru. Un tāpēc lūdzu atbild pats sev, kas ir tās lietas, ar ko tu cīnies. Dievkopuma beigās tās lietas tu nesīs Dievu priekšā. Es ticu, ka notiks dziedināšana, notiks atbrīvošana. Es ticu. Svētais gars ir šeit, viņš grib kaut ko darīt. Tā ir pirmā lieta mūsu privātā dzīve. Otrā lieta, otrais punkts ir bailes par kalpošanu. Mēs visi esam Dievu kalpi, Mēs visi esam Dievu kalpi. Mēs ik viens esam pieņēmuši Jēzus Kristus savā sirdī. Mēs esam pateikuši, jā, Dievs, es ticu Tev, es Tev sekošu, es Tev kalpošu. Tu esi iesaukts Dieva armijā. Tā, diemžēl, ir. Tu esi iesaukts Dieva armijā, tev ir jāizcīna cīņas. Dieva vārds saka, vainag dabūs tas, kurš cīnījies ir pareizi, kurš, izcīnī, kurš ir cīnījies līdz galam. Es aicinu, ka tu atšķir Lūks evaņģēliju pirmo nodaļu. Lūks evaņģēliju pirmo nodaļu no 74 līdz 75. Lūks evaņģēlija 70, 1, 74, 75. Un tur ir rakstīts ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņa bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā viņa priekšā visa mūža dienas. Amen. Dieva vārds skaidri mums pasaka un māc. Mēs esam atpestīti un mums ir bezbailīgi, bezbailīgi jākalpo viņam svētumā un taisnībā visa mūža dienas. Tu esi aicināts uz to darīt. Un vēlns tev neļaus tik viegli iegūt uzvaru. Vēlns tev neļaus, jo Jāņa pirmā vēstulē rakstīts, ka bailēm ir moks. Sātans grib, ka tu mocies, sātans grib, ka tu vienkārši esi depresijā, ka tu esi pagalām, ka tu sacelies pret Dievu, ka tu nedabū to, ko Dieva vārds tev apsola, ka tu vienkārši atstāji Dievu derību, ka tu padodies un ka tu vienkārši aizēji pasaulē un viņš tevi ir uzvarējis. Un tas ir tās, ir tās lietas, ar ko, mē, ar ko mēs ielaižam, tas ir mūsu prāts. Kā es teicu, ka Jāņa atklāsmes grāmatā, Dievs saka, kas uzvar, tu tas dzers no dzīvības avot. Ja tu paskaties Jāņa atklāsmes grāmatā, es nelasīšu, bet pirmajās nodaļās ir – ko Jēzus teica Jānim, lai viņš raksta šo grāmatu, ir par septiņām draudzēm. Un katrā draudzē Jēzus viņam atklāja kaut kādas lietas, kas draudzē ir, bet kas draudzē klibo, ar ko draudz netiek galā vai kas ir jāmaina. Un katrā, katrā tajā rakstu vietā, katrā beigā, Dievs saka, es, es došu uzvaru. Ja tu uzvarēsi, tad tev būs mana balva. Katrai draudzē viņš solīja kaut ko savādāk. Vienai tur viņš solīja tur, ka būs baltās drēbēs, vienai to, vienai to. Bet viņš saka, kas uzvar. Tātad Dievs grib, ka tu šodien esi cīnītājs un ka tu šodien esi uzvarētājs. Nākam nedēļa mums sākās evanģelizācija. Iespējams, ka Dievs gribēja šo vārdu vienkārši, lai sludina, dēļ tā, kad, kad ja, mums, mums gaida priekšā šis pasākums, bet tev nevajag koncentrēties tikai uz nedēļas beigām, ka būs evanģelizācija. Dievs tev ir aicinājis un būt par gaismu ikdienas. Dievs grib, ka tu esi zemes sāls šodien, ka tu esi derīgs zemes sāls. Un Dievs grib, ka tu nes evaņģēliju katru dienu. Un Dievs negrib, ka tu esi bailīgs viņa armijā. Dievs grib, ka tu esi bezbailīgs. Un svētais gars man parādīja ļoti labu vietu. Ja tu atšķiri Jeremijas pirmā grāmata, Jeremijas pirmā grāmata, Jeremijas grāma pirmā nodaļas atvienojas. Ceturtais, ceturtais pāns. Tu varbūt teiksi, es esmu pietiekami jauns, es esmu pietiekami neizglītots. Man ir uh, grūti ar, ar to, ka man ir grūti runāt ar cilvēkiem. Bet šis vārds, es domāju, ka tev dos iespēju tāda izla, izlausties, un kad tu sapratīsi, ko Dievs runāja uz Jeremiju, <clears throat> tad lasīsim no 4. pānta. Par mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju māts miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no māts miesā, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravietu tautā. Tad es atbildēju, ak, kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runo, runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja, nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kurp es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Un tad tas kungs izstiep savu roku, aizskāra manu muti un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu par, pār tautām un pār ķēniņu valstīm. <clears throat> Izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt tad uzcelt un dēstīt. Atšķirsim otro mūzus, ceturto nodaļu. <clears throat> Šis tev ir tāds salīdzinājums, ka, kad nebaidies, tu šodien neesi viens, kurš iespējams baidās no, no sludināšanas, kurš baidās stāstīt par Jēzu, kurš baidās iet klāt cilvēkiem, aizlūk par cilvēkiem. Tu neesi viens. 2. mūža 4, 10, 17. Tā ir laikā liela dievu kalpa, reku ir viens piemērs Jeremija, tātad otrs piemērs Mūzes. 2. mūža 4, 10, 17. Tad viņš sacīja, kungs pasār, lai es jūs atlaistu ar jūsu bērniem, redziet, pagaidiet, atvainojiet. Otra mūsu sajauc bišķi. Tā. Tad mūsu sacīja uz to kungu. Ak, kungs, es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien. Kopš tu runāji ar savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēli. Bet tas kungs sacīja viņam, kas cilvēkam muti devis un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu, vai ne es, tas kungs. Un tagad ej, es būšu ar tavu muti, un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Bet Mūzes sacīja, ak, kungs, sūti taču, ko sūtīdams. Tad tas kungs dusmās iedegās pret Mūzu, un viņš sacīja, vai Levīts Ārons nav tavs brālis? Es zinu, ka tas runā veikli, un redzi, viņš nāks tev pretī, un tevi ieraugot priecāsies savā sirdī, un tu runā uz viņu un liec vārds viņu mutē. Un es būšu ar tavu muti un ar viņa muti un mācīšu jums, kas jums jādara, lai viņš runā tavā vietā uz tautu. Viņš lai kļūst tev par muti, bet tu esi viņam Dieva vietā. Un ņem šo zīzli savās rokās, ar ko tu darīsi zīmes. Amen. Mūzes baidījās, un Dievs teica, kas tev radīs muti? Es tev esmu radījis, un es runāšu ar tavu muti. Un tas pats notiek arī tavā garīgajā dzīvē. Ja tu esi aicināts šodien, nes Dievu vēst, sludināt, vienalga liecināt, Dievs grib, ka tu to dari. Un nebaidies par to, ko tu izteiksi, kā tu to runāsi. Ja Dievs tev aicina, Dievs arī tev lietos, un Viņš caur tevīm runās. Tu tic tam? Amen. Mata evaņģēlija 25. nodaļā. Mēs atšķirsim. Šī nodaļa ir diezgan tāda diezgan tāda nopietni, nopietni tāda uzrunājoša. Un tā ir ļoti liela tāda, tas ļoti liels tāds atgādinājums mums kā Dievu kalpiem. Matei 25, eh, es nelasīšu visu, bet es jums izstāstīšu to stāstu par desmit jaunavām, nē, bet par līdzību par talentiem. Tas kungs brauc prom, viņš sasauc trīs kalpus, un katram kalpam viņš deva talentu daudzumu. Vienam viņš deva piecas, vienam divas, vienam viens. Tad, kad viņš brauc projām, viņš teica, nu, kad, lai viņi tā kā iet un tā kā vairošos talents. Un, kad viņš brauks atpakaļ, nu, tad viņš prasīs tā kā to atskai. Tam, kam bija pieci, viņš gāja vairoja, viņam bija desmit, kam bija divi, tam bija pieci, bet kam bija viens, viņš aprak to zemē. Un kāpēc viņš aprak zemē? No 24. pānta, ja? 25, 24. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu un sacīja. Es pazīstu tevi kā bārgu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku talentu zemē, tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu, bet viņa kungs neatbildē tam un sacīja. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un salasu, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būt saņēmis savu naudu ar augļiem, tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir desmit talentu, jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Amen. Kalps baidījās no tā, ka tas kungs viņu varētu vienkārši sodīt, nesaprast. Un mēs vienmēr domājam, es esmu pieņēmis Jēzu, es viņam kalpoju, es esmu šeit dievkalpojumā, es lasu, viss. Bet, ja Dievs tev šodien ir kaut ko devis, un ja tu to nevairo, ja tu vienkārši savu talentu ierod zemē un gaidi, ka notiks kaut kāda brīnuma pie tevis, tad es tev brīdinu caur svēto garu. Šeit ir rakstīts. Tas, kas tev ir dots, to tev Dievs atņems un iedos tam, kam ir un tu tiks iemests galējā tumsībā. Mums ir jāķer, jāspar to, ka Dievs, Dievs ir mīlestība. Tas ir, amen. Bet Dievs mums grib parādīt to, lai mēs viņam kalpot, uzticam. Un ka mēs šajās, šajās dienās, savā dzīvē, ka mēs izējot šo ceļu, ka mēs augot šajā posmā, ko Dievs mums ir devs, Dievs mums dāvans vai talants, ka mēs tos pielietojam un ka mēs atnesam to, ko Dievs ir gribējis no mums sagaidīt. Un viņš saka, kas uzvar, tam es dos dzert no dzīvības avota. Kas uzvar, tas ēdīs no pārpilnības koka. Kas uzvar. Ko Dievs tev šodien ir devs? Kādam mums viņš ir devs dāvana sludināt? Kādam viņš ir devs dāvana mācīt? Kādam viņš ir devs dāvana pravietot? kādam viņš ir devis dāvanu dziedināt, kādam viņš ir devis talantu svētdienas skolā, kādam varbūt ir dots talants slavēšanā. Bet tu ieliec sevi bailes par to, kā es izskatīšos. Vai es varēšu tikt ar bērniem galā, ja man aicinājums ir svētdienas skolā? Vai es varēšu pietiekam labi slavēt, ja es jūtu, ka svēties gars man vada uz to? vai kāpēc man jābrauc pie viņa, aizlūk par dziedināšanu, ai, nezinu, ārā nav patīkams laiks, ārā lietas līst, man mašīna arī tur kaut ko niķojās. Ja tev brālis zvan un lūdz palīdzību, ai, šodien nē. Jo āvis un āži nākamā, nākamā sadaļā, ja mēs tur palasam, kad Dievs mums šķiros kāvus un āžu. Un, <clears throat> ka mēs lasam to, kad es varbūt izlasīšu jums ātri no 32. Ne, no 31. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu un visas tautas tiks sapulcēts viņa priekšā. Un viņš tā šķirs kā gan šķir avis no āžiem un liks avis pa labo, pa savu labo, bet āži pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, man tēva svētība, svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsaucis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisni atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tev redzējuši izsaukuši un tev pāēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, eita nos no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta vēlnam viņa eņģeļiem. Dievs saka, ka vismazākais brālis ir tas, kas tevi blakā. Vismazākais brālis ir tavs brālis māsa Jēzu Kristu. Un, ja mēs šodien paskatāmies, Ja tu redz, pieņemsim, ka kādam ir grūti apstākļi, vai tu redz, ka kādam kāds cīnās ar kaut kādām lietām, vai viņš ir slims, vai viņš netiek vaļā no kaut kādām atkarībām. Ko Dievvārds saka? Ja jūs esat palīdzējuši savam vismazākajam brālim, jūs to esat darījuši man. Un jūs ieiesiet un jūs ieiesiet jūs iemantosiet valstī. Bet ja tu to neesi darījis, ja tu izliecies, es to neredzu, vai tu baidies vienkārši pieiet klāt un palīd, dot, dot palīdzību brālim, vai tu baidies vienkārši, ko pat tev viņš padomās, vai tu jūties nedroši, tad Dievs saka, tu neesi darījis to man. Šis ir ļoti diezgan tāds nopietns rakstiets, un es ļoti jūs aicinu, ka jūs tiešām tās ļoti ņemat vērā. <clears throat> Jo 1. Pētera vēstulē 4.17 ir rakstīts, ka sots sāksies pie dievnām. Sots sāksies pie dievnām. Un Dievs negrib arī tas, ka tu šodien esi remd, remdens. Viņš grib, ka tu esi karsts. Un viņš saka, ja tu esi remdens, es tevi izpļaušu no savas mūts. Iededzies šodien, iededzies garā, iededzies atklāsmēs. Stāv pāri, Sasēt bailes, atsakies no bailēm. Trešā lieta, pirmā lieta mums bija bailes mūsu ikdienā, otrā lieta bailes mūsu kalpošanā, trešā lieta mums būs garīgas cīņas. Tas ir garīgās cīņas, kas notiek mūsu, mūsu prātā, mūsu ikdienā. Un kā jau es minēju, ka mēs atrodamies kaujas laukā. Ja mēs atšķiram Jāņa pirmo vēstuli, Jāņa 1. vēstuli 3.8. Jēzus ir tevi. Jēzus ir tevi, tu esi Jēzus sekotājs un Jāņa 1. vēstule 3.8 saka, tamdēļ Dieva dēls atnāca, lai viņš iznīcinātu vēlnu darbus. Amen. Dievs ir atnācis, lai iznīcinātu bailes. Bailes ir gars, bailes ir nešķīs gars. Dievs ir atnācis, Jēzus ir atnācis, lai tu iznīcinātu. Viņš zināja, ka bail gars, ka viņš izplatīsies kā sēri, ka viņš nomaitās ticīgos, ka viņš nomaitās Dievu kāps. Viņš ir nācis un iznīcinājis to, satur šo patiesību, satur šo patiesību. Nākamais, 1. Eh, Jāņa 4, 1. Jāņa 4, 4. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tev ir Jēzus, Jēzus ir uzvarējis vēlna darbs, un viņš ir lielāks. Nebaidies no tā. Pasludini šo rakstietu, pasludini šīs rakstietas, paņem to ticībā un pasludini to. Neļauj sātanam vienkārši sev maldināt, neļauj bailēm vienkārši sev progresēt, sev apmākt. Neļauj to. 2. Timotei 1.17. 2. Timotei 1.17. Jo Dievs mums nav devis bailības gāru, bet spēka, mīlestības un savaldības gāra. Aleluja! Dievs mums nav devis bailības gāru, ka mēs krītam bailēs un ka mēs krītam panikā. Dievs mums ir devis spēku, savaldības un mīlestību gāru. Jūs domājat, ka bailes nenāca par apustuļiem, par jēzus sekotājiem? Tāpat tās bija bailes. Bet ko jēzus viņiem teica? Pirmā, pirmā apustuļa darba astoņi. Atšķiram. Šīs vienkārši ir rakstīts, uz, kas jūs, nu, uz ko jūs varat pastāvēt, kas jūs var iedrošināt. Pirmā apustuļa darba astoņi. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā līdz pašam pasaules galam. Halleluja! Dievs tev dod spēku, svētā gara spēku, ka tu būsi liecinieks ne tikai kuldīgā, bet viņš grib, lai tu esi liecinieks visā pasaulē, visā Latvijā. Tev ir spēks. Otrā Timotei. Tev ir spēks dot. Tev ir spēks dots. Es jums nolasīšu no Iesaist grāmatas 49 viens septi. Mēs ik viens esam kā Dieva kāps. Un ko Dievs Jesēm kā pravietim teica, kāds ir mūsu kāpu uzdevums? Kāds ir mūsu kāpu uzdevums? Uzklausiet mani jūras salas un ņemiet vērā tālās tautas. Tas kungs aicināja mani jūs no mātes miesām. Jau no manas mātes klēpja viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Un viņš man piešķīra muti kā asa zobenu un mani paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu būtu, paglabāja mani savā būtu somā un teica, tu esi mans kalps Izraēla, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Es savukārt nodomāju, es vēl te esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku, tomēr mana taisnība ir pie tā kunga un mana alga ir mana dieva rokā. Tad tas kungs teica, Viņš, kas mani no mācas miesām izredzējis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa jēkabu un pulcinātu ap viņa Izrēlu. Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums. Un tad viņš teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu jēkabu ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izrēla bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu mans pestīšanas nesējs līdz pasaules galām Tā saka tas kungs, Izraēla pestītājs, viņa svētais, nicinātai dvēselē, novārtā, liktai tautai un apspiedēja kalpam, ķēniņi to redzēs un piecelsies, un lielkungi zemosies tā kunga dēļ, jo viņš ir uzticīgs Izraela svētā dēļ, kas tevi izredzējis. Kalpu uzdevums. Viss. Nes evaņģēlī. Pasludin. Dievs ir ar tevi. Dievs ies tev pa priekšu. Nebaidies no tā. Nebaidies pieiet klāt cilvēkiem un stāstīt. Nebaidies iet un liecināt. Nebaidies nākt šeit priekšā. Ja Dievs kaut ko uz tevi runājis vai kaut ko tavā dzīvē darīs, nesē tur. Nesē. Vienkārši ej, ej klāt, ej klāt pie brāļiem. Ja tu redz, ka kāds brālis ir nospiests, ej klāt, uzrunā, kas tev kaiš, kas ir par lietu. Aizlūdz, aizlūdz, aizlūdz. Ja tu redz savā savā brālī māsā kaut kādu grēku, kaut kādu netaismi. Ej klāt, vienkārši, ej klāt, pamāc. Dievs tev to ir devs, Dievs tev uz to ir aicinājis. Nebaidies no tā. Nebaidies draudzē pacelt rokas, ka tu slavē. Neskaties to, ka cilvēki uz tevi vai skatās, kā tu to dari Dievam. Dievs skatās tavs ir, Dievs vēro tavs ir. Brīžos notiek sludināšana, notiek slavēšana. Svētais gars var nākt par tevi. Pēkšņi viņš tev var atnest kādu rakstu. Pēkšņi viņš tev var atnest kādu pravietojumu nesē, neaiztais mut klāt. Ir reku draudzes vadītāji, ir gads, ir matīs, ir es. Nāc klāt, vienkārši pas, pasaka. Es saņēmu no tā kunga. Tālāk tas ir mūsu ziņā. Mēs atbildēsim Dievu priekšā. Tu teikt to neteikt, bet tu esi uz to aicināts. Tāpat kā jebkurš no mums. Mēs esam aicināts liecināt, mēs esam aicināts Dievu slāvēt, mēs esam aicināts teikt, godināts, pielūgt. Mēs to esam aicināti darīt. Tev ir jākalpo bezbailīgi, tev ir jākalpo bezbailīgi. 1. Jozovā 9. nodaļā, kur teikts, mūsu kāps nomir, ko viņš teica Jozovā? Es atšķirs vienkārši nolasīšu jums. Tā, lai nav no, no manīm nekas vienkārši. 1. Jozovs 9. Vai es neesmu tev pavēlējis? Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tā nav patiesība. Tu var būt tas pats Jozovs šodien, ko Dievs tev var lietot savā darbā. Viņš uz saka, nebīsties, nebaiļojies, esi stiprs un drošs. Tu domā, ka viņi nebaidījās? Viņiem bija lielāks vētras, viņiem bija lielāks cīņas, viņiem bija lielāks vajāšanas. Apustuļi svētā gara spēkā gāja, viņi tik nomētāti ar akmeņiem. Viņi gāja ārā, viņi tika atraidīti, viņi tika iemest cietumā. Svētais gars deva tādu spēku, tādu uguni, ka viņi pat cietumā slavē Dievu. Pāvils nosēž 5 gadu cietumā, viņš tiek vazāts no viena ķēniņa pie otru un viss. Viņš pastāv, viņš zināja, ja Dievs jums saka, tev ir jāsludina, ej, saka, es būšu ar tevi. Stefans tiek nomētāts līdz nāvei, viņš jau pasaka, nepielīdzina viņiem viņa grēks drosme, spēks. Bailēm, kas stājas pretī, drosme. Mēliem, kas stājas pretī, patiesība. Amen? Neļau, neļau, neļau sev pievilt, neļau būt bailīgam. Dievs tev šodien ir vienkārši paredzējis, uzvar, uzvar. Tu saki, Dievs, kāpēc man ir briesmas, kāpēc man, kāpēc es netiek no bailēm galā, kāpēc man ir jāiet tik grūtām lietām caur, tu man esi pamets. Dievs tev devs. Saka, es tev esmu devis savu dēlu. Jēzus ir nācis un viņš ir uzvarējis pasauli, viņš ir uzvarējis, viņš ir iznīcinājis vēlna darbus. Un tu viņu esi pieņēmis, tu viņu esi sirdī ticējis, ar mūtu apliecinājis, un viņš ir tevi. Un viņš ir tevi. Un viņš grib, ka tu ej, un ka tu esi, kā rakstīts evaņģēlijā, ka tu esi šī derīgā zemes sāls, ka tu kā luktur stāv gal, kalna, kalna galā un apspīd. Viss. Kā tu vari cīnīties pret bailēm? Tas ir ļoti interesanti lieta, ko, ko es saņēmu. Tad, kad tev nāk iekšā prātā kaut kādas lietas, tieši, kad tev nāk kaut kādas bailes situācijas, pirmais uzreiz ir pret uzbrukums. Pret uzbrukums sātanam, pret uzbrukums bailēm. Tu nedrīkst vilcināties. Un pret uzbrukumā tu vari vienkārši pateikt, Jēzus Kristus vārdā atkāpies. Pasludina rakstiets, piesauc Jēzus Kristus asins, viņš tev šķīst, Jāņa pirmā vēstulē rakstīts, Jēzus Kristus asins šķīsto no grēkiem netaisnības. Tev ir autoritāte. Jēzus tev ir devs, varu un spēku. Evaņģēlē viņš ir rakstījis. Es jums dodu varu spēku, jūs varat staigāt pāri skorpioniem, visiem ienainieks spēkiem, čūskām. Izdzīt nešķīs gars, ļauns gars. Manā vārdā jūs – uzliksiet rokas neveseliem, viņi kļūs veseli. Manā vārdā jūs pacelsiet čūks, manā vārdā jūs dzersiet indīgas zāles. Tev nav jābaidās. Tu domā, ka misionāri, kas tagad ir izsūtīti džungļos, kas kalpo cilvēku ēdājiem vai vēl nezinu kādiem tur cilvēkiem, kas vispār nepazīst, kas dzīvo tā kā mežoņi, kā viņiem justies? Jūs domājat, ka viņi iet savā spēkā? Nē, viņi iet svētā gara spēkā. Dievs viņus tur ir sūtījis, un Dievs saka, ja es būšu, es būšu ar tevi. Nebīsties un nebaidos, esi droši, uzticies man. Un viņi iet, un viņi vienkārši nes to savu vēstu. Un zīmes un brīnumi iet līdzā. Es lasīju vienu liecību, kur uh, viņi aizgāja, un tā cilts, kas bija, viņi bija cilvēki ēdāja cilts. Un bija tā, ka uh, kaut kāda grupa vienkārši gribēja viņas nogalināt. Viņa uzvārīja speciāli kaut kādu vīru maisījumu un piebēra indi klāt un gribēja viņas no, nogalināt. Un viņi saprot, un viņi tagad dzer, tā grupa dzer, un tie cilvēki ēdāji skatās uz viņiem. Un viņi skatās, un viņi gaida, nu kas talī būs, un nekas ar viņiem nenotiek. Viņi pēc tam vienkārši rakstīja to liecību, nekas ar viņiem nenotiek. Un tad viņi pamatojas uz šito rakstiet. Manā vārdā jūs dzersiet indīgas zāles, jums nekaitēs un viņi aiznes evaņģēli, un tie cilvēki kādai redzēja, ko, ka viņi ir Dievu kalpi, ko Dievs dara, ka neviena inna nespēja viņus iznīcināt. Viņi visi atgriežas, pieņem Jēzu. Pasaka, tā nav uzvara? Un vēl kā? Vēl viena interesanta stāsta, liecība izstāstīšu. Viens mācītājs vienā draudzē, <clears throat> svētagara pilns, atnāk viena sieviete uz diviem kruķiem, viņa pielec pie mācītāja, viņa saka, mācītāji, man vajag aizlūgt par dziedināšanu. Es mācītājs aizlūdzu, viņš saka, dodiet man tos kruķus. Viņš saka, nē, kāpēc? Man ir bailes, ka es varu nokrist. Viņš redzēja uzreiz, ka viņai baiļu gars, viņš uzlika rokas, Jēzus Kristus vārdā baiļu gars atkāpies. Viņš stāvēja, viņa nesapa, kas viņa notika, viņš lēni paņēma kruķus, viņai bija divas alternatīvas. Vai nu viņai nokrist, kļūt bailīgai, vai nu viņai uzticēties un sākt spērt soļus. Tas mācītājs viņa tā lēnām maigi pagrūd, viņi sāk iet un viņi tap dziedināt. Tas pats arī notiek pie mums. Tev Dievs atbrīvo, Dievs to dod spēku, varu, tev ir divas iespējas. Vai nu atkrist atpakaļ un palikt bailēs sasaistītam, vai nu vienkārši drosmēs pērt soli un tu tiks brīvs un dziedināts. Tavs pienākums ir uzticēties. Tavs pienākums ir pasludināt, tavs pienākums ir ticēt, jo Dievvārds saka, taisnēs no ticības dzīvos. Bailes tevī ienes neticību. Jo tu apšau to, ko Dieva vārds tev saka. Tu apšau. Ja Dieva vārds tev saka, ka ja tev nav bailības gars, tad tev viņš arī nav. Tev jātic tam. Tev tas ir, tev jāpastāv uz to. Bet ja tu vienalga turpinās baidīties, tev vienāk neticība. Un neticība, tā, tās, tas ir slikti. Tu jūs paši zināt, tas ir slikti. Un vai nav lielis plāns vēlnam? Caur bailēm atnāk ar citu grēku, atnākt ar neticību, sacaušanās pret Dievu, un tu esi iespies zemē. Un vēlns ir kļūt uzvar gūs par tevi. Bet Dievs ir nācis, lai iznīcinātu to. Un kas tā aizdzen bailes? Atšķirsim Jāņa pirmo vēstuli. Jāņa pirmo vēstuli. 4, 16, 18. Svētais Gars atgādāja, nemīl man ar vārdiem vien, bet mīl ar saviem darbiem. Mīl ar rīcību. Nerunā tikai, es mīlu tev, kungs, bet parādi to savos darbos. Parādi to savā dzīvē. Parādi, ka tu viņu mīli. Un tā, pirmā četri, 16, Lasīsim no 15 līdz 19. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļūsi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir – tādi arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Aleluja! Ja tu paliec Dievā, Dievs paliek tevī, un viņa mīlestība paliek tevī. Un ja tu esi sasniedz pilnīgi mīlestību, tad tā aizdzen bailes. Jo bailes nav pilnīgā mīlestībā. Kā tu var mīlēt? Es jau teicu, nemīl tikai vārdiem, bet mīla rīcību. Mīlestība tas izpaužās to, kāds ir tavs attieksmes, kāds ir tavs attiecības ar Dievu, cik tev kvalitatīvs laiks ir viņam, cik daudz tu viņu meklē, cik daudz tu lūdzu, cik daudz tu lasi, vai tu, stāv, vai tu spēj stāvēt pretī grēkam, jo Dievvārds saka, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, vēlns bēgs no jums. Meklē šo pilnīgo mīlestību. Meklē, staigā mīlestībā, mīl Dievu no viss sirds, mīl viņu vārdu, es attiecībās, es viņu tūmā. Lūdzu pēc atklāsmēm, Ja tu kaut ko nesaproti, lūdz Dievs, palīdz. Es netieku galā ar bailēm, es netieku galā ar situācijām. Palīdz Dievs. Dievs redzēs tavu sirdi, ka tu meklē, viņš tev arī palīdzēs. Es gribu eh, tagad kamerā vienkārši pateikt, eh, es apsolīju to izdarīt svētajam garam. Un viena tēma, ko Dievs man uzrādīja, eh, ja tu tagad skatīsies šo ierakstu, Tad es tev gribu pateikt, ja tu taisies izdarīt abortu, ja tev ir bailes no saviem vecākiem, vai tev ir bailes, ka tu tiks atraidīt, tad tu zini, ka vērsies pie Jēzus, nāc pie Dievu. Dievs nekad tev nepametīs, nekad tev neatstās. Nebaidīs no, nebaidies no tā, ka tu tiks atraidīt. Nebaidies no tā, kad vecāki tev neuzklausīs, vai tu tiks padzīt no mājām. Es nezinu, kāpēc, bet man ir jāslidina, man ir vienkārši jāpasaka tev šī vēsts. Nebaidies, jo caur abortu tu izdari nāvs grēku, un nāvs grēks ienāk tevī. Nebaidies no tā. Sātans ir sasaistījis uh, sievietes ar šo, kad uh, viņas dara aborts un pēc tam mocās. Nedar to. Tev ir glābšana pie Dieva, nāc pie Jēzus. Nebaidies. Aleluja. Mēs ļoti labi zinām to rakstvieti, Jāņa evaņģēlijas. 8. <clears throat> nodaļa, 31, 32. Jāņa evaņģēlijas 8, 3, 1, 3, 2. Jēzus sacīja jūniem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Amen. Dievu vārds saka, ja tu paliksi Dievu vārdā, tu patiesi būs viņa māceklis. Tu atzīsi patiesību, un patiesība tev darīs brīvu. Šodien Dievs grib, ka tu paliec viņu vārdos. Dievs grib, ka tu esi māceklis, Dievs grib, ka tu atzīst. Atzīst savas problēmas, atzīst savus grēks, atzīst bailes, ar kurām tu netiec galā. Tu nesīs Dievu priekšā. Tu nesīs Dievu priekšā no sirds. Tu neskatīsies uz citiem cilvēkiem. Šis ir starp tevi un Dievu. Es ticu, ka svētais garš šodien ir šeit, lai tev atbrīvot no tā. Dievs grib, ka tu izlauzies cauri šiem aizprostiem. Ka Dievs grib tev varen lietot Un Pāvu vēstu Lefeziešiem. Pāvu vēstu Lefeziešiem, sestā nodaļa. no 10. panta līdz 20. Pāvos jums, Pāvos mums raksts par Dievu ieročiem, Dievu bruņām. Tev šodien atliek vienkārši šīs bruņas, šos ieročus satvert. Dievs tev ir devs apbruņojumu. Dievs tev ir devs visu, lai tu varētu vienkārši pastāvēt. Un Dievs, Dieva vārds saka, beidzot, topiet stipri savā kungā viņa varanajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībā. viltībā Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dievu ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā, ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājās apāvuši ar apņēmšanos kalpot mīra evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunās ugunīgās būtas. Ņemiet arī pestīšanas bruņcepuri un gara zobeni. Tas ir Dieva vārdu ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Dievs tev dod bruņas, Dievs tev dod vārdu, garas zobenes, sakauto. Nāk tev iekšā prātā bailes pretuzbrukumā, Dievu ieročiem stājies pretī, pasludiniet Dievu vārdu. Dievs saka, esi beidzot stiprs Dievā un varenajā spēkā. Jo tu, kā rakstīts, tev nav jācīnās pret miesu un asinīm, bet pret valdniekiem tumsības šajā pasaules telpā. Tātad, tev ir jā, jā, jāapzinās, kas ir tās bailes tavā dzīvē, tev ir jāapzinās, kas tev traucē kalpot, kas ir tās bailes, kur tu esi sasaistīts kur tu vienkārši esi, esi iestrēdzis kaut kādā punktā, kas tev neļauj augt. Pilnīgi mīlestība Dievā, esi stiprs un drošsirdīgs. Kā Jozvā, atceries, ka Dievs runā caur tavu mutu, kā, caur, kā viņš runāja caur Mozu un Jeremiju. Svētais gars nāk par tevi, svētais gars ir tevī. Viņš tev dod spēku, nebaidies. Lai kur tu arī iesi, svētais gars tev pavadīs. Dievs tev ir devs varens ieroči kas var būt lielāks par to, ka tev ir Jēzus? Neviens. Vienkārši uzvar šīs cīņas. Uzvar šīs cīņas. Es aicinu, kad mēs... Es sākumā bišķi šaubujos, bet es vakar dabūju apstiprinājumu no sētā gara. Es nedalīšos grupās daudz, bet ja ir vīrs ar sievu pa diviem, vai cilvēks, kam tu kam tu var uzticēties vai kā. Ja tu negribi, to ar viens pats vienkārši iedievu klātbūtnē. Bet pamatojoties šīm rakstietām, atzīsim patiesību. Patiesība darīs brīvu un, kā Jēka vēstulē rakstīts, izsūdziet cit citam savus grēkus, aizlūdziet cits, cit, par citu, ka to pat dziedināt. Dievs grib, ka tu vienkārši nes šīs lietas tagad priekšā, atzīst tās lietas, kas, no kā tu baidies. Vienkārši atzīst aizēja varbūt līdz bērnībai. Varbūt es bērnībā kaut kur jau sācis baidīties par kaut kādām lietām, kas tev tagad vienkārši tur. Aizēj, atceries. Atceries tās lietas no kā? No vecākiem. Varbūt tu skolā esi sāpināts. Varbūt, ka tev nepatīk, ka uz tevīm bļau. Varbūt, ka tevi ir apsmējuši par to, kā tu varbūt kaut kur esi uzstājies, ka tev bailes ir uzstāties, bailes runāt. Varbūt tev bāzes ir uzticēties kādam. Tu zinās. Es ticu, ka svētais gars parādīs tev šīs lietas. Bet to dar no sirds. To dar no sirds. Ja tu gribi paties brīvību, tad dar to no sirds. Tā kunga vārds mums to ir apsolījis, ka viņš darīs mums brīvus. Es ticu, ka šodien kaut kas notiks. Es ticu tam. Tā kā, ja ir, tad vīrs uz sievu, ja nē, tad paši skatieties. Vislabāk būtu pa divu cilvēku, ja jūs varētu. Ja tu negribi, tad vienkārši tas ir starp tevi un Dievu. Es, tas nav uzspiest. Bet uh, es varu vienkārši padalīties ar to, ka mēs ar sievu praktizējam to. Tas ir ļoti, pal ļoti palīdz. Es nesu Dievu priekšā, es vienkārši uzskaitīju tās lietas, sievu uzklausīju, Svētais gars ar sievu strādāja, viņa man vēl pateica, varbūt, ka tev ir tas, tas, un es atcerējos, jā, tiešām. Un es vēl tās lietas iznesu. Viņa pēc tam pa manīm aizlūdza, un es tiešām ļoti labi jūtos. Un šodien tev ir dot tā pati iespēja. Sargā savu prātu. Neļauj, neļauj ienākt bailēm tavā prātā. Neļauj. Uzbrukumam ir pretuzbrukums. Amen? Dievs tev dod spēku. Es aizlūkšu pa vārnu. <clears throat> Dargais Tēvs, paldies Tev, kungs, par, par Tavu vārdu, Dievs. Paldies, kungs, kad, ka Tu visu bailes, Tēvs, ka tās visas tiek paņemtas prom. Ja mēs, Dievs, tās atzīstam, ja mēs tās nesam Tavā priekšā. Kungs, es lūdzu, lai Tu esi šeit Es lūdzu svētais gars, lai tu es par vienu šeit. Palīdz svētais gars ikvienam šis bailes, ar ko viņi cīnās. Dievs, es tev lūdzu, lai atnāk dziedināšana, lai atnāk brīvība, Dievs. Lai atnāk brīvība, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai neviens tagad šajā brīdī nebaidās par to, kā viņš izskatīsies vai ko kāds teiks. Es lūdzu, Dievs, lai atnāk Dievs izlaušanās Jēzus vārdā. Svētais gars dar brīnumu dar pie šīs draudzes. Palīdz šai draudzei augt. Palīdz šai draudzei ieiet, kungs, jaunā svētuma līmenī, Dievs. Svētais gars uzrāda šiem cilvēkiem, uzrāda draudzē, kungs, kas ir šīs bailes. Dievs, lai atzīst tik viens patiesību. Lai viens Dievs atzīst patiesību. Svētais gars dod drosmi ikvienam, dod drosmi ikvienam nes šīs lietas priekšā. Un palīdz Dievs, kad no šī brīža tēvs, šī draudze tēvs ir tā, kas ir gatava dedzīgi kalpot, kungs. Ka šī draudze ir gatava bezbailīgi kalpot svētumā un taisnībā. Kungs, ja tu runāji caur Mūzu, ja tu runāji caur Jeremiju, Dievs runā caur mums. Palīdz ikvienam saprast, ka ja tu vadi, ja tu aicini, tad tu arī vadīs un runās. Kungs palīdz mums beidzot būt stipriem Tevī. Es lūdzu sēties, gars, lai Tavs spēks nāk par ikvienu. Lai Tavs spēks nāk par ikvienu, Dievs. Es lūdzu sēties, gars, lai Tavu kristību, Tavs uguns nāk par ikvienu šeit. Es lūdzu, Dievs, atrais mūs no šīm bailēm. Atreiz Dievs, lai mēs neesam iemiguši Tēvs, ka mēs neesam aizmiguši Kungs. Lai mēs nedodam vietu vēlnam Tēvs, bet ka mēs pastāvam Kungs. Cīņās un kaujā līdz galam Tēvs, ka mēs varam saņemt šo nevīstošo godības vainag Tēvs, cīnoties līdz galam Tēvs. Es to lūdzu, Kungs, lai viņiem ir šis spēka gars, lai Kungs draudzē mums ikvienam ir šis spēka gars Tēvs. Dievs, es to lūdzu, kam nav šī pilnīgā mīlestība, es tev lūdzu, svētīt, kas ieved šajā pilnīgajā mīlestības ceļā. Ieved Dievs, lai ik viens kungs ir pilnīgs tevī. Jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes, kungs. Es lūdzu Tēvs, lai Tu svētī, kungs, šo laiku, kad lūks, kad dalīsies. Es lūdzu, Dievs, izlējies. Izlējies, Dievs, pieskaries ikvienam Tēvs. Pieskaries ikvienam, lai sasaistītiem ir brīvība Tēvs un ka Dievs mēs esam, kungs, jaunā svaidījuma vilnītās. Paldies Tev, mīļais Dievs. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Tās. Man jau ir gatava liecība. Es atvainojos, ja es gadījumā raudu vai smējos, viņam ir galvā. Es vienkārši gadu sēdēju un es sapratu, ka es nevaru stāvēt klus, bet tas ir, nu, baigi labā liecība tā ir. Bet es šābījos, man bija bailes, un vienkārši man ir tas jāpasaka. Um, piekdienas rītā pie manis atnāca Ingūna, mana vedekla. Nu, mēs vienkārši dzērām tēju un runājāmies. Un izrādījās, ka mēs abas um, bijām dzirdējušas no kristīgā, rā, nu, pa kristīgo rādio sludinājumu uh, par jaunu apmācību uzsākšanu, kalpošanā uh, sievietēm grūtniecības nu, krīžu laikā. Tā kā kalpošana saistās ar to, ka eh, nu, sievietes pieņem lēmumu taisīt abortus, vai arī viņiem, viņām ir bijuši spontāni aborti, vai arī kaut kādu nu, tur ārstu, kā teikt, piespiedu kārta, kad tas tā ir jādara. Nu, lūk, un eh, šis um, krīžu grūtniecības centrs jau darbojās Latvijā astoņus gadus. Uh, un Ingu un teica, nu, māte, kā tas ir? Vai tev nevajadzētu par to padomāt? <laughs> Es teicu, Inga, un es par, par to biju domājis, bet vai tas ir priekš manis? Viņa teica, nu kāpēc nē? Viņa jau, Inga jau bija paņēmusi telefonu numuru, pierakstījusi. Es, protams, to nebiju izdarījis, tikai to informāciju zināju. Tad mēs tā parunājāmies, un tā, tā palika, nu, ne jā, ne nē. Bet, eh, tā kā man bija piekdienas vakarā uz vienu pasākumu jāiet, eh, es teicu, nu, Inga, un varbūt tu piezvani nu, noskaidro, kā tur ir, kur tur jābrauc un, un cik tas viss maksā un kā tas ir. Nu, protams, viņi piezvanīja, bet tas tā notika, kad es biju tad klāt, kad viņi zvanīja. Un es arī nu, dzirdēju, kā, nu, ko, ko tur teica. Vienkārši sestdien no rīta man bija jābrauc, un tas pasākums sākās pulkstens desmitos. Bet Ingu man pierakstīja tur, bet eh, tanī, tanī, <laughs> tanī pasākumā piekdienas vakarā es biju līdz pulkstens 12. vakarā. Un, lai es tiktu uz desmitiem Rīgā, man vajadzēja jau četros celties, lai es piecos divdesmit brauktu uz, uz, uz, uz tām mācībām. Un, protams, es, es um, uztēlēju pulkstenis, kaut kāds divas stundas tikai biju gulējis, es uh, iekāpu autobusā, aizbraucu. Rīgā es biju pulkstenis astoņos no rīta. Nu, nav jau kur iet pa to Rīgu, <laughs> jāstaigā vienkārši ir. Bet, nu, protams, nebija kurnēšana, ja man kaut kā vilināja tas, kas tur notiksies, kas tas būs. Protams, es tur biju, mēs tur bijām trīs stundas. Es sapratu, ka tas ir priekš manis, ka man tas patīk un es to gribu darīt. Un viss ok, bet tad es braucu tagad mājās un es domāju, tās ir 25 nodarbības. Ceļš maksā 10 lati. Tas ir 250 lati. Pašmācības ir tikai 45 lati, un nodarbības ir sestdienās 3 stundas. Un tad pieslēdzās sātanas. <laughs> nu, ko tu tur darīsi? Nu, padomā, mācības tikai trīs stundas, nu, bet tev jābrauc, nu, rēķināsim, piecas stundas turp un atpakaļ. Un tie ir 25 lati. Nu, kur tu da, nu, tas ir 250 lati, kur tu dabūsi tādu naudu? Nu, tu taču bez darba esi. Nu, priekš kam tas tev vajadzīgs ir? Nu, nu, gan jau kaut kā un kā nebūt. Bet paldies svētiem garām. Es sapratu, ka tas man ir vajadzīgs, un es to darīšu. Paldies! Man liekas, mēs vēl visi tādās pārdomās par bailēm, ja? Tad es tā nelielu ieskatu par sevi. Es esmu Ingūna, un uh, sen nav liecināts, sen nav stāstīts, nav stāvēts priekšā šeit – Bet, nu, ko es varu pastāstīt? Mm. Es esmu dzimusi Ogrē, kā var teikt, tādā padomju, normālā padomju ģimenē, kas sevi ietvēra tādu, nu, kā vecāki abi strādāja, bija atvainājumi, bija arī mazdārziņš, kur vajadzēja e, rušināties, kas bija tāds savu veidu atpūta. Un bija arī svētku svinēšanas, dzimšanas dienas. Nu, tāds tā kā viss ierasts, viss tāda, nu, tāda normāla, normāla dzīve. Un, taču tā, tā, tā nu, manuprāt, kā man likās, kā tā normālā dzīve man izmainījās tad, kad man nomira mana mamma. Un tas bija tad, kad man bija deviņi gadi. Un, nu, tās ne tikai mana dzīve izmainījās, izmainījās mana tēva dzīve, ka es, nu, es viņu iepazinu pavisam savādākā veidā, kāds viņš var būt. Ka man likās, ja iepriekš viņš bija mīlošs teicis, kas man var, nu, apliecināt, teikt, ka es esmu mīļa meitiņa, tur dārgums, pērli viņa acīs, tad tagad es atkal ieraudzīju, ka viņš arī var būt rupšs, nu, nu, tāds tā kā arī iedzert, nu, iedzert tas, nu, tāds, man liekas, padomju ģimenēs, tas tā kā, nu, kurš nu nedzēra, un, kad, nu, tā jau arī tāda norma, norma bija, jo mums bija ogas trikotāšas kombināts, kad tāds, nu, veči, kas cehā strādāja, tad, nu, tāda, tāda normāla padarīšana bija tā arī tāda iedzeršana, ne? ka viņš arī arvien vairāk sāka iedzert un nu, tiešām nu, tā pārmainījās, pārveidojās, nu tā, kad, nu, kad nu, tāds bezē, viņš nebija tāds, kad, nu, kāds viņš bija iepriekš. Un mainījās arī mans skatījums, skatījums arī mm, uz dzīvi, kā tādu, nu, deviņos gados, jā, nu, kāds, kāds tas skatījums bija, bet tā kā no tādas pasaku valstības es pārgāju kaut kādā, nu, es nezinu, nu, nu tādā mazā murdziņā. Un, uh, Līdz ar to es arī centos meklēt sev tādu piederību, kur būt, ar ko būt. Vairāk man bija tikai draudzenes un arī nodarbojos ar rokas bumbu. Nu, tāds, kad, nu, ka bija dzīve, kas bija ģimenē kopā ar tēti un bija, nu, dzīve klusāt klusāja tur ārā vai ne, kas nebija kā mājās un tas man patika. Un tas tā kā man deva to apmierinājumu. O, Un arī nu, tāds, tā kā pateicoties draudzenei, kaut kādos 13, 14 gados, viņi man nu, sāk stāstīt par Jēzu, ka viņi iet uz draudzi, viņi iet uz jauniešu vakariem, un ka viņi arī man tā kā uzaicināja. Un tas man tāds tā kā bija, kad es nu, nešauboties, ne daudz ko domājot, arī pieņēmu Jēzu kā savu glābēju. Bet tas man tā atskatoties, es īsti neveidoju attiecības ar Dievu, bet man nu, patika šī piederība atkal būt kaut kur – Nu, lūk. Uh, bet nu, tas kā līdz 9. Nu, 9. klases beigās. Tās attiecības, kādas mums bija ar, ar manu tēti, tā mājas apstākļi bija tā, ka viņš nu, kādu rītu vispār man nu, paprasīja pie brokastu galda, nu, tā kā Ingun, tu ej uz skolu vai? Nu, tā, <laughs> nu, tā man likās. Nu. <laughs> nu, nu, nu, tā, ka mēs pat nu, tā īsti nesarunājamies. Viņš, uh, bija noraizējies ar savām darīšanām, savas, tā kā, zin, otras pusītes meklēšanu, svinēšanām, dzīvošanu, tāds, nu, kad, nu, es, nu, es kā, kā pati arī, kā nu mācēja, tā nu arī dzīvoju, un tā mēs tur, nu, kopā dzīvojāmies. Un tas man likās, nu, cik ļoti esi ieinteresēts manī, nu, cik daudz tu zini, vai, nu, nu kas tev vispār interesē. Nu, lūk, Bet nu, tam mums arī, nu, kā citreiz arī, tā, ka viņš bija dzēris, tad mums arī visādi strīdi bija. Kaut kādu, nu, tas tāds viens gadījums, kad nu, viņš nu, atļāvās mani sapļaukāt. Nu, tas bija nu, kaut kas tāds vājprātīgs un neiedomājams priekš manis, ka kaut ko viņš tādu var izdarīt. Nu, un līdz ar to tad tās lietas, kas man tā kā līdz, nu, līdz tiem pašiem 15, 16 gadiem, pie kā es turējos, ka ar mani tā nenotiks un es tā nekad nedarīšu. Saistībā, nu tā kā, ko tēvs darīja, kāds viņa tas skatījums uz dzīvi bija, tad atkal es sāku bezmazai par spīti. Nu, tā kā darīt tās lietas, ko viņš darīja, gan iedzert, gan pīpēt, bet... Un arī, protams, arī bija attiecīgi arī draudzenes, arī, nu, tāda tipa, <laughs> kas arī tāpat tā kā, zina, patika viņām ietusēt un būt. Un, un līdz ar to es tā kā uzreiz atradu sevi tā, ka, mm, ka ir gan, nu, ka tāds tā kā gan vilšanās, gan neusticēšanās tām pašām draudzenēm. Mēs, protams, mācījāmies, mācījāmies diezgan labi, bet nu, paralēli bija tie tusiņi un atkal tāda, zin, tāds paralēlā pasaule, cita dzīve. Nu, Un atkal, atkal gāja laiks, un atkal tā pati draudzene, kas man bija aicinājusi uz jauniešu vakariem, mēs tā kā uzturējām tās attiecības, draudzību. Nu, viņa atkal tā kā, nu, sāka mēs, nu, paklaut, tur, nu, tā kā varētu atnākt, tur vēl kaut kas, šis un tas notiek Rīgā. Un tad tagad tā, atkal tā vēsts, ko es dzirdēju par Jēzu, ko viņš izdarījis pie krusta, ka viņš ir paņēmis mūsu visu grēkus, un ka viņam tas arī bija, nu, arī tā, nu, principā fiziskā veidā arī ir jāizdzīvo, jāizcieš. Nu, kad, kad viņa tēvs pagrieza viņam vaigu un tās sāpes un kas, ko viņš tā kā būtu, nu, tā varēja tā kā sajust, tad man likās, nu, kaut kas bišķi tā kā tāds atpazīstamāks un zināmāks lietas nekā tad, kad es biju, nu, pieņēmis Jēzus, kad 13 gados, ka es tā nedomāju, nešaubījos, nu, filmās rāda, lieldienās pa viņu runā, nu, protams, nu, kāda tur šaubīšanās. Nu, lūk, un nu, tā, nu, kopš tā brīža tāds, tā kā tas process ir iesācies, un es iepazīstu Dievu kā, kā savu tēvu, es, nu, ļaujos iepazīties. Tas arī tāda, nu, sirds atvēršanās, un, jo, nu, Dievam tiešām tāds, nu, tāds darbs bezmazēji ar to, kā, kā ir bijis ar mani un kas ir ar mani noticis pateicoties viņam, kad viņš nu, ir ienācis manā dzīvē, nu, ka tāds uzticēšanās un, un arī nu, tā paļaušanās uz to, ka viņš vienmēr ir bijis man klāt. Gan prieka brīžos, gan arī nu, tādos brīžos, ka liekas, nu neviens mani nevar saprast un neviens nezin, kā es jūtos. Ka tagad, nu, kad Dievs arī saka, nu es zinu, es biju klāt un es zinu, kā tu jūties tādu un tādu. Nu, tas tāds, nu, tāds izbaudāms process, kurā es esmu tagad. Nu, nu tāds, man liekas, tā kā tas arī laikam būtu viss. Nu, kas man ir tagad, ko es varu teikt? Nu, protams, nu, tāds tā kā no izpostītas ģimenes, Dievs man ir veidis tā, ka man ir vīrs. <laughs> Mīloši, mums tagad būs bēbīts un ka mēs paši ieiesim tajā procesā, kā būt kā vecākiem un nu, izprast lietas tādā nākamajā līmenī. Nu, tāds. Ir visādi izaicinājumi bijuši un, nu, ka liekas, nu, tā pats pa sevi īsti es nebūtu varbūt neuzdrošinājusies, neuzdrīkstējusies, bet esot kopā ar Dievu, ka tās lietas, nu, ir bijušas iespējams. Nu, tā. Jā. Nu, ko es tā gribētu nolasīt tādu vienu rakstu vietu <laughs> pa piecām nodaļām, bet tas, nu, tas kā mans pāns, kas man patīk, protams, no galvas es viņu nepateikšu tagad, jā. <laughs> tas ir 37. psalms, kas man ir tā, nu, kad, ka man ir galīgi grūti vai kā, ka man, nu, tomēr es sevi tā kā uzkurbulēju augšā, un tas ir meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Un šajā procesā arī citreiz bijis tā, ka nu, kad mans prieks ir bijis, es pati sevi uzkurbulēju un nu, tās tā kā, nu, nu, Dievs nedod to, ko es pēc kā es ilgojos. Jo nu, citreiz Dievs arī saka, nu, tu skrien, pati gribi darīt un nu, tā kā lausties cauri sienai. Un arī šis ir tas mans laiks, kad es, nu, mācos būt vāji, mācos paļauties uz Dievu un nu, tāds tā kā paļauties uz to, uz ko viņš grib vēst man, ne? nevis tā kā atbildēt uz manā lūkšanām, ko es viņam saku, lai viņš izdara. nu, <laughs> tā. nu tā īsumā. Ja? <laughs> Paldies! bijis, kad jauniešiem piekdienas vakaros mums ir pēdējo trīs nedēļu bijis tāds ļoti fantastisks laiks. Nākošā nedēļas nogala, nākošā svētdiena mums ir evaņģelizācijas dievkalpojums. Uzreiz es jums gribu pateikt, tas nenozīmē, ka jums nav jānāk. Ja, teiksim, bet tas dievkalpojums būs viss tīri tikai neticīgiem cilvēkiem, liecības, evaņģelizācijas vēsts, dziesmas, viss būs tikai tam. Uh, Es zinu, ka mums jau reiz tāds dievkalpojums bija, un es biju mazliet vīlies, un es gribu cēst, lūd, man lūkšana ir Dievam, kad kāds no jums, ka jūs visi, tas ir iespēja jums šajā dievkalpojumā, tas nav, mēs to neorganizējam dēļ mums, dēļ tā, ka man vajag, tas nav, tas ir vienkārši aicinājums no Dieva, jo šī tāda iespēja, kur jūs varat uzaicināt kādu cilvēku, tieši šis dievkalpojums visvairāk ir tas dievkalpojums, kur jūs varat uzaicināt kādu, kurš nepazīst Dievu. Jo tajā dievkalpojumā nebūs nekas, kas varētu viņu nobiedēt vai kā. Tā būs vienkārši vēsts, kas viņam pastāstīs par Dievu, par attiecībām Dievu, kas ir iespējams arī katram cilvēkam par grēku piedošanu, par mūžīgo dzīvību. Uh, un tāpēc es iedrošinu katru vienu no jums uh, uzaicināt un paņemiet kādu līdzi, tam nav jābūt baigam baram. Pie, pie rokas kādu paņemat un atnākat šo dievkalpojumu. Un, un, un tas jūs redzēsiet to, ka vai viņš pieņem, vai tas cilvēks pieņem vai nepieņem, tas nav no tevis atkarīgs. Uh, Tas ir atkarīgs tikai no tā, cik pats viņš atvērsies, cik pats viņš atvērs savu sirdi tai evaņģēlī vēstī. Un, un, un arī atkarīgs no tā, ko Dievs darīs. Un es ticu, ka Dievs darīs. Ja ne tieši varbūt nākošnedēļ, bet arī es ticu, ka nākošnedēļ būs cilvēki, kas pieņem šo lēmumu sekot Jēzum. Un, un būs liels prieks gan debesīs, gan arī mūsu sirdīs. Bet tā lieta, tas nav tikai svētdien, um, kas būs, bet arī mums ir tā, ka mums piekdien jau sākās, piekdienā uh, Mums ir tā, ka 12. mums sākās laiks ar komandu, mums starp citu ir izveidojusies, es man liekas, ja es nemaldīšos uz kaut kādiem 40 cilvēku jauniešiem komanda, kas būs no Rīgas, šeit no Kuldīgas, no Bībeles skolas, un, un būs tā kā jauniešu komanda, kur mēs iesim uz ielām piekdienas dienā, Piektdien pa dienu mēs būsim uz ielām, jūs droši vien varbūt, ja būsiet uz ielām, tad arī man redzēsiet, mūs redzēsiet, kas būsim. Un Mēs aicināsim primāri tajā piekdienā mums būs jaunieši, Protams, ar jebkuram citam pastāstīt par Dievu, bet arī jaunieši, jo piekdienas vakarā septiņos šeit Mārtiņa zālē mums ir uh, pasākums jauns un brīvs, kas ir jaun, jauniešu pasākums. Arī jūs, jūs zinat kādu jaunieti, kas ir uh, vecumā no 13 uz augšu uh, līdz, mēs vienmēr sakam 30, uh, bet uh, tas būs pasākums tieši uh, jauniešiem, uh, kur arī būs tāda, ka evanģelizācija arī viss par un ap Dievu labo vēst jauniešiem. Un tad būs mūzika, dzīves stāsti, konkursu spēles, nu tāds, tāds, tāds vakars būs. Drošas jūs pasaka, jūs kādu zinat, pazīstat, aicinat, atvedat, radiniekos, brālēni, māsicas, vienalga, uzaicinat. Ja, un, un, un tad ir sestdien, mums ir, um, sestdien mums ir sākot deviņos ir komandas tikšanās un desmitos mēs ejam zilām no rīta sestdien desmitos, un šeit es uzaicinu jūs visus, kas draudzēsat, nākt un pievienoties. Desmitos mēs būsim, mēs iesim uz ielām, būs, nu kur, kur jābūt, es vienkārši, mēs noteikti būs pa Liepājas iela vai kur, droši varat nākt līdz un iet arī uz ielām, stāstīt cilvēkiem par Dievu, Ah, mums būs svētdien, primā, sestdien primāri aicināt cilvēks ah, nākt uz šo svētdienas dievkalpojumu un vispār pievērst uzmanību par šiem dievkalpojumiem, kas ne tikai nākošās svētdienas, bet par to, ka šeit Mārtiņa zālēs 11. noteikti dievkalpojumu un, un arī par Dievu pastāstīt par labo vēstu. Tā kā sestdien, nākošo sestdien, visdienas garumā, ja? pat brīvi būs tur pār, pusdienas pārtraukumu, un tāpēc pusdienas pārtraukumu mēs kaut kādos, es neatceros, cikos precīzi, bet mēs pēc pēcpusdienā arī iesim uh, ciemos pie veciem cilvēkiem. Mums ir vesela saraksts ar adresēm, kur dzīvo vecie cilvēki, vecie ļaudz, daudz dzīvokļu mājās, un mēs pie viņiem iesim ciemos ar cepumu rokās, cepumu paciņu, un vienkārši par viņiem aizlūgt, stāstīt par viņiem, ar Dievu vienkārši laiku pavadīt ar šiem veciem cilvēkiem, veciem ļaudīm. Un tad mēs arī beidzam šo sestdienu, tas svētdienu dievkalpojums, ja? Tā kā tā informācija par to, Tagad ir tā, ka tie, kas jūs esat mājas grupiņās, mums lūgums būtu tajās mājasgrupiņās aizlūgt par šo dievkalpojumu, par šiem pasākumiem, par šo evanģelizācijas nogalu, aizlūgt tieši par a, neticīgo cilvēku pestīšanu. Mums īstenībā bija arī fantastisks laiks piekdien, kur mēs ar jauniešiem gājām pa pilsētu, sadalījāmies komandās, gājām pa pilsētu, lūdzām par skolām, lūdzām par iestādēm, par, par, par kuldīgu, par pestīšanu. Un, un, un arī īstenībā man liels prieks bija redzēt to, ka jaunieši arī iedegās, un jauniešos arī ir šī vēlēšanās, un arī iet un stāstīt cilvēkiem par Dievu, un tas ir tas, ko mēs darīsim. Ja? Um, tā kā droši iedrošinu jūs pievienoties, uh, un arī pievienoties varat arī ļoti lielā mērā aicinot savus cilvēkus, radinieks, iedrošinot, paņemot viņus pie rokas un teica, nu atnāc, paklausies. Tas ir tā kā Andrejs vai kurš bija? kad uh, viņam prasīja, vai tu zini, viņš stāstīja Bībelē tādu stāstu, viņš stāstīja, ka Jēzus ir atnācis, viņš saka, kas tāds Jēzus, kas tas ir, un tad viņš teica, nāc un apskaties. Atnāc un apskaties, es tā aiziešu un parādīšu. Un viņš pieved cilvēku pie Jēzus. Un tā ir tāda brīnišķīga kalpošana, ko mēs varam katrs kalpot. Un sākt šo ceļu, iet uz āru ar vien vairāk un vairāk, lai cilvēki, un tas nav par to, lai šeit krēsli piepildās, uh, slavu Dievam par katru vienu, bet prasību par to, lai Dieva valstība nāk šai pilsētā, lai tums valstība tiktu atstumt, jo tumsa darbojās katru dienu. Tumsa katru dienu arvien vairāk un vairāk cilvēku sasaist, arvien vairāk un vairāk cilvēku iznīcina, arvien vairāk un vairāk laulības iznīcina, arvien vairāk un vairāk netaisnība notiek. Tums dara savu katru dienu, katru brīdi kad mēs guļam, kad mēs neguļam, viņi to dara, tums valstība to dara. Un laiks ir celties un spīdēt ar gaismu, ko Dievs mums ir devis, tas ir Kristus. Un tā kā jā, es jūs iedrošinu. Vēl informācija arī tā, ka uh, rītdien nav ne sievas, ne vīra lūkšanas. Uh, rītā ir svētka, atpūšamies ģimenēs tiem, kuriem nav jāstrādā, izmantojot šo laiku. Un, un, un vēl paraksti vajadzīgi, ja tu kas, ja kas.